Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդի մարտական դիրքերից մեկում տեղի ունեցել ուժգին պայթյուն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարն ընդունել է հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի նախագահին։ Արցախի արտգործնախարարն ընդունել է հելոտրաստ ծրագրի նոր ղեկավարին։ Զոյա Թադևոսյանի ներողությունը չի բավարարում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Արցախի կառույցը դատախազություն է դիմել։ Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր եւ Կովսական քաղաքներում անցկացվել են բուժքույրերի վերապատրաստման դասընթացներ։ Մեկնարկել է հայերենիք երիտասարդական ճամբարի երկրորդ փուլը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր գնդապետ Սամվել Պողոսյանին Արցախի պաշտպանության բանակի համար 19916 զորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրի համաձայն գնդապետ Արտուր Հարությունյանն ազատվել է Պաշտպանության բանակի համար 32664 զորամասի հրամանատարի պաշտոնից, գնդապետ Կարեն Շաքարյանը նշանակվել է Պաշտպանության բանակի համար 32964 զորամասի հրամանատար։ Օգոստոսի 8-ին ժամը 13:40-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավ-արևելյան Կորոպատկին ուղությամբ տեղակայված հակառակորդի մարտական դիրքերից մեկում տեղի է ունեցել ուժգին պայթյուն, որին հետևել է մարդկային վայնասուն, իսկ այնուհետև մոտ 10 կրակոց։ Միջադեպից 5 րոպե անց մարտական դիրքին են մոտեցել շտապ օգնության 1 եւ ռազմական այլ տեսակի 5 մեքենաներ։ Դեպքի հետ կապված որևէ տեղեկություն ադրբեջանական կողմը դեռևս չի տվել։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումներն ու համապատասխան ծառայությունները աչալորջորեն վերահսկում են իրավիճակը եւ հետևում հակառակորդի առաջնագծում նկատվող տեղաշարժերը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի նախագահ Ռազմիկ Արզումանյանին։ Հիմնադրամի նախագահը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ներկայացրել է վերջին երկու տարում իրականացված աշխատանքները, մասնավորապես հայկական բանակին ցուսաբերված աջակցության մանրամասները։ Մի խումբ ամերիկահայերի կողմից ստեղծված հիմնադրամն առաջին բուժօգնության պարագաներ է նվիրաբերում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերին, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքավորումներ տրամադրում պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնին։ Ռազմիկ Արզումանյանը պաշտպանության նախարարին տեղեկացրել է, որ ռազմաբժշկականից բացի հիմնադրամը պատրաստ է աջակցություն ցաբերել նաև այլ ուղություններով զինծառայողների ծառայությունն ու կենցաղն առավել հարմարավետ եւ անվտանգ դարձնելու համար։ Նախարար Տոնոյանը շնորհակալություն է հայտնել հիմնադրամի բանակի զարգացմանը միտված գործնեության համար եւ նշել արդեն իսկ ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտությունը։ 1000 դրամների մասին օրենքում առաջիկայում փոփոխություններ են արվելու, որ เป զի այն տարածվի նաև 2015 թվականից հետո զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած անձանց կամ նրանց հարազատների վրա։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտնել է, որ այս փոփոխությամբ շարուններ կարող են դառնալ 183 զոհվածի ընտանիք եւ զինհաշմանդամ։ Այսօր կայանալու է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ։ Նիստի օրակարգում ներառված է 2015-2016 թվականների ընթացքում սահմանված չափանիշներին համապատասխան նախկին զինծառայողներին շահառուտ ճանաչելու վերաբերյալ հարցը, Ընդհանուր առմամբ նշված գործընթացի շահառուներ կարող են դառնալ 183 զոհվածի ընտանիք եւ զին հաշմանդամ։ Այդ թվում 156 ընտանիք եւ 27 զին հաշմանդամ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն մտահոգված լինելով Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության անդամ Զոյա Թադևոսյանի հուլիսի 31-ին հայելի ակումբում արված հակասահմանադրական արտահայտությունների առիթով խորհրդակցություն է հրավիրել եւ քննարկումների արդյունքում եկել համոզման, որ Զոյա Թադևոսյանի հայտարարությունները ըստ Արցախի գործող օրենսդրության քրեորեն պատժելի արարք են, քանի որ դրանով հարցականի տակ է դրվել Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն իրավական գործընթաց է սկսել։ Կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը հայտնել է, որ կենտրոնական կոմիտեն արերևույթ կատարված հանցագործության փաստի վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել Արցախի դատախազություն։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Զոյա Թադևոսյանը չի վարկաբեկել որևէ անհատի։ Այդ պարագայում ներողությունը ափսոսանքը կարող էր նշանակություն ունենալ։ Տվյալ անznավորությունն այս պարագայում շատ ավելի բարձր արժեքներ է ոտնահարել, որը պահանջում է պետական մակարդակով իրավական գնահատական։ Համոզված ենք, որ իրավական ճիշտ գնահատականը նախադեպ կդառնա բացառելու այլ անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից նմանօրինակ արարքների կատարումը կանխելու համար, ասել է Դավիթ Իշխանյանը։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր ընդունել է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի փոխտնօրեն Արմեն Մկրտչյանին եւ Մատենադարանի Արցախյան մասնաճյուղի Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արամ Թորոսյանին։ Պետական նախարարը կարևորել է Երևանի Մատենադարանի հետ ստեղծված համագործակցությունը, նշելով, որ անհրաժեշտ է գործադրել բոլոր ջանքերը Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղում գտնվող մասնաճյուղի միջոցով Արցախում զարգացնելու գիտական պոտենցիալը։ Այս առումով նա բացառիկ է համարել ստեղծված հնարավորությունը եւ ընդգծել Բուհերի հետ փոխգործակցված աշխատանքը այդ հարցում հայտնելով կառավարության աջակցությունը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համագործակցության ծրագրերի հետագա անլայնման առնչվող մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանն ընդունել է Արցախում Hello Trust միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության ծրագրի նորնշանակ ղեկավար Չարլզ Ֆոլին եւ տարածաշրջանային տնօրեն Էշլի Բոդին։ Կողմերը քննարկել են Արցախում Hello Trust կազմակերպության կողմից իրականացվող մարդասիրական ականաձերծման աշխատանքներին, ինչպես նաեւ առաջիկայում նախատեսված ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Զրուցակիցները գոհնակություն են հայտնել կազմակերպության եւ Արցախի համապատասխան պետական կառույցների միջև հաստատված համագործակցության մակարդակի կապակցությամբ։ Մասիս Մայլյանն ընդունել է ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումար հասարակական կազմակերպության համակարգող Մարիամ Ավակյանին։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են Ադրբեջանից հայ փախստականների հարցն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Մասիս Մայլյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը լինելով ջարդերի էթնիկ զտումների կազմակերպիչ, ինչպես նաև Արցախի դեմ ռազմական սադրանքի նախաձեռնող, ամբողջական պատասխանատվություն է կրում ինչպես հայ, այնպես էլ ադրբեջանցի փախստականների արչև, ովքեր դարձել են պաշտոնական Բաքվի ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը բռնի ուժով լուծելու քաղաքականության զոհերը։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԼՂ փախստականների հասարակական գազམ་ակերպության ղեկավար Սարասար Սարյանը։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ քննարկվել է թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի տեխնացու Դավիթ Ալեքսանդրի Դավթյանի նոտարական կարգով վավերացված ինքնաբացարկի մասին դիմումը։ Հիմք ընդունելով Արցախի ընտրական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի եւ 119-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշել է ուժը կորցրած ճանաչել Դավիթ Դավթյանի գրանցումը։ Աշխատանքային այցով Արցախում են հայ մասնագետների խորհրդի մի խումբ անդամներ, Այսի շրջանակներում խորհրդի անդամները ունեցել են մի շարք պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական հանդիպումներ, իսկ այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ եւ պատմել այսի նպատակի ու ծրագրերի մասին, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը խմբի անդամ տնտեսական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Կարլեն Ալեքսանյանը նախ ցանոթացրեց հայ մասնագետների խորհրդի անդամների հետ, այնուհետև անդրադարձավ նրա ստեղծմանն ու խորհրդի արժև ծառացած խնդիրներին։ Դժբախտաբար այսօր հայ ժողովուրդը բախվում է ամենաբարդ խնդիրների հետ, փորձում դրանց լուծումները գտնել ու որ เป զի կարողանանք դիմակայել այդ ներքին ցնցումներին, հասկացանք, որ պետք է ողջ հայության ներուժը մեկտեղվի ասաց Կարլեն Ալեքսանյանը։ Հասկացանք, որ ողջ հայի պոտենցիալ պետք է մեկ տեղ ունի, որ մենք կարողանանք այդ ամենի դեմ պայքարել։ Ողջ հայությունը պետք է միավորվի իր ողջ պոտենցիալով։ Արդեն 5-րդ տարին մենք աշխարհում տեղում հայտնաբերում ենք հայեր, որոնք նվիրյալ են հայության խնդիրներին, որոնք նվիրյալ են մեր հայ կականության արժեքների, ուրեմն պահպանմանը կամ արտնացմանը։ Ուտես զվարվեցին հայքի նախաձեռնության ջատագովներ։ Հայ մասնագետների խորհուրդը կրթական, գիտական քաղաքական, հարկային, սոցիալական հարցերից մինչև մշակութային ոլորտ ընդգրկող կառույց է։ Կարլեն Ալեքսանյանի խոսքով նման կառույցի ստեղծումը անշուշտ կնպաստի, որ เป զի Արցախն աշխարհին ճանաչելի դառնա մենք գտնենք նոր բանաձև Արցախի ճանաչման խնդիրը լուծելու։ Դա Արցախը դրախտավայր դարձնելն է։ Ու պատկերացնում եք Արցախը ապրում է նոր օրվի նոր հարաբերությունների մեջ, աշխարհը ճանաչում է կա այդպիսի մի երկիր, որտեղ մարդիկ էսպես են ապրում, կա այդպիսի մի երկիր, որտեղ էսպիսի հարաբերություններ են։ Այսինքն Արցախը ավելի ճանաչելի դառնա, մեզ պետք չի դե յուրը ոնց որ ասեն, ինչ որ փաստաթղթի, ինչ որ ռեզոլյուցիայի մակի գրված է որ Արցախի դրոշները։ Իհարկե դա պետք է, բայց մեզ ավելի պետք է որ Արցախը ճանաչվի մարդկության կողմից, որպես մարդկային մեծ արժեք։ Խորհրդի նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգոր Բարսեղյանը կառույցի գործունեությունը բաժանում է մի քանի խմբերի, այդ թվում ինչպես ղեկավարել երկիրը, ինչպես կազմակերպել ժողովրդի ներքին կյանքը, խորհրդի նպատակն է կազմակերպել հանրային քննարկումներ համապատասխան մասնակիցների մասնակցությամբ ու փորձել լուծում գտնել այս ու նմանատիպ մի շարք հարցերի։ Անկախ քաղաքական, անկախ համակարգային կապիտալիզմը, ֆաշիզմը ինչա մի հատ ձև ենք առաջարկում, որով ժողովուրդը ընդունում է այդ ձևը, ապրում է եւ դա ժողովրդին տալիս է համանալության պաշար, համ հստակություն, համ զարգացման Այսօր հրատապարծերից մեկն այն է, ասում է Գրիգոր Բարծեղյանը, թե ինչպես են օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում նորանշանակ երիտասարդ նախարարները։ Փորձի պակաս, ոչ համապատասխան կրթություն եւ մի շարք այլ դժգոհություններ, որոնք հնչեցնում են քաղաքացիները։ Ինչ է առաջարկում այս հարցի համար հայ մասնագետների խորհուրդը։ Մեր առաջարկը հետևյալն է։ Մեծ կառույցներում, ասենք մինիստրություններում կամ նման մեծ կարգի կառույցներում ստեղծվում են հարթակներ կամ կոմիտեներ, որտեղ մասնագետները վերում են իրենց տեսլականները, քննարկումների արդյունքում գալիս են հետևանքի, թե որն է ճիշտ։ Այսինքն, այստեղ մասնակցումա թե ժողովուրդը, թե պրոֆեսիոնալները։ Ասուլիսին իրենց տեսակետներն ու դիրքորոշումներն արտահայտեցին նաև պատվիրակության մյուս անդամները, ներկայացնելով կոնկրետ Արցախի հետ կապված իրենց ծրագրերը։ Պատվիրակության կազմում է նաև ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումարի համակարգող Մարիամ Ավակյանը, ով լրագրողների հետ հանդիպման անդրադարձավ իր ներկայացրած կառույցի գործունեությանը։ Մարիամ Ավակյանը համոզմունք հայտնեց, որ Սումգայիթում, Բաքվում, Ադրբեջանի մյուս հայահոց ու հայկական բնակավայրերում կատարված ցեղասպանության հետևանքով այդ հանրապետության 660 հազար հայ քաղաքացիներ փախստական են դարձել, սակայն Հայաստանի իշխանությունները ոչ որս համապատասխան քաղաքականություն չեն մշակել եւ իրական իրականացրել նրանց իրավունքները կյանքի կոչելու համար։ Օր առաջ մենք պետք է բարձրաձայնենք ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների մասին, որովհետեւ այն ինչ որ կատարվեց հայության հետ Ադրբեջանում, դա զուտ քաղաքական որոշում էր։ Մարիամ Ավակյանն իր դժգոհությունը հայտնեց, որ տարիներ շարունակ հարցը բարձրաձայնում են, սակայն ապարդյուն։ Ադրբեջանից բռնագաղթած հայ փախստականներն ունեն միջազգային իրավունք ապրելու ազատագրված տարածքներում, որոնց միտումնավոր տվեցին օկուպացվածի կարգավիճակ, ինչը սպառնալիք է տարածաշրջանի հայության համար։ Այն, որ այդ տարածքներում 87-ից 92 թվականներին տեղ գտավ ցեղասպանությունը, եղել է մի շատ լավ համարցակ խորհրդային կայսրության շրջանակներում որոշում։ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումարի անունից Մարիամ Ավակյանը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի իշխանություններին լրատվամիջոցներին, ասելով, որ քանի դեռ չի խոսվում Ադրբեջանում 1988-1990-ական թվականներին հայ ազգաբնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության բնակչության մասին, քանի դեռ չի խոսվում, որ 660 հազարից ավելի հայեր փախստական են դարձել, ապա մեր տարածաշրջանում խաղաղություն չի լինելու։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր եւ Կոսական քաղաքներում անցկացվել են բուժքույրերի վերապատրաստման դասընթացներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորապ Արքոյանը։ Բերձորում շրջանային բուժմիավորումում հանդիպեցի դասընթացներին մասնակից բուժքույրերի եւ այդ օրերին դասախոսություններով հանդես եկած բժիշկ Գնել Մադաչյանի ու բուժքույր Վարդուհի Գալստյանի հետ։ Բոլորն էլ գոհ էին հայ օգնության ֆոնդի օժանդակությունից, որ հնարավորություն ունեցան մասնակից լինել նման դասընթացների։ Գոհ էին նաեւ շրջվարչակազմի ղեկավարությունը, որ հարմարավետ տարածք տրամադրեց։ Ներքին Սուսի գյուղական ամայքի բուժքույր Նայրուհի Խաչատրյանն ասաց, արդյունավետ ասընթաց էր։ Շատ գիտելիքներ ձեռք բերեցինք։ Բժիշկն էլ Մադացյանով 12 աշխատանքային օր վարեց դասախոսություն ասաց։ Համայնքներում բուժական արտն առաջինը բուժքույրերի վրա է դրված։ Մեր հույսը նրանք են։ Ոստի անհրաժեշտություն է, որ բուժքույրերը լինեն արեստավար, ունենան գիտելիքներ, ճիշտ իրականացնեն առաջին բուժողությունը։ Դասընթացի ընթացքում բուժքույրերը կատարեցին նաև գործնական աշխատանքներ, մասնակցեցին վիրատության, կոտրվածների բուժման եւ այլն։ Բժիշկն էլ Մադաչյանը տեղեկացրեց, որ դասընթացները եւ սկզբում եւ ավարտին բուժքույրերը անցնել են թեստային աշխատանք։ Ուրախությամբ նշեց, որ սկզբում էլ բուժքույրերը լավ են անցնել աշխատանքները, իսկ ավարտին սպասելիքներից առավել էին պատասխանները։ Վերջում բժիշկը նրա օկնական Վարդուհի Գալստյանը բուժքույրեր հույս հայտնեցին, որ բոլոր համակներում կգործեն բուժքույտեր եւ ամենակարևորը վերջապես կավարտվի շրջանային բուժմիավորման նոր շենքի կառուցումը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանի Տող գյուղի հարակից տարածքում գտնվող Ջրաշխար հանգստի գոտում գործում է Ազատ հայրենի կուսակցության նախաձեռնությամբ կազմակերպած հայրենիք երիտասարդական ճամբարը։ Այն կազմակերպվել է երկու հերթափոխով, յուրաքանչյուր փուլը տևում է 10 օր։ Առաջին հերթափոխին հանրապետության բոլոր շրջաններից մասնակցել է շուրջ 50 երիտասարդ։ Ազատ հայրենի կուսակցության երիտասարդական թևի պատասխանատու Գոր Բալասանյանի խոսքով ճամբարի երկրորդ հերթափոխը մեկնարկել է այսօր եւ տևելու է մինչեւ օգոստոսի 20-ը։ Խոսելով ճամբարի առօրյայի մասին, նա նշել է, որ կազմակերպում է մի շարք հայրենաճանաչողական արշավներ դեպի Դիզափայտ, Գճավանք, Ազոխի քարանձավ, Տողի մելիքական ապարանք եւ այլ վայրեր։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ գազ փակ բաժնի տերական ընկերությունը իրազեկում է, որ պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացման նպատակով օգոստոսի 10-ին ժամը 10-ից մինչև 17-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Ստեփանակերտ քաղաքի ներքոնշյալ հասցեների բնակիչ բաժանորդների եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։